yeah, yeah, yeah, yeah, ay, yeah, ey. Checa, checa, checa, ey, ey. Música para checar. Checa el galón, checa el galón, checa el galón. Checa el galón, checa galón, galón. Ah, la chamaquita quiere y quiere sentir un bellaqueo. Quiere que le baje el panty, que también le mete el dedo. Ella es bacana, ella es sincera y mueve el culo. Me computa con la amiga para que el party se arme duro. Checa el galón, que el galón. Ven que te voy a agarrar. diablo, tú eres malvada. Y me encanta ese pezón. Chécale quelón, chécale quelón, chécale quelón. Chécale quelón, chécale quelón, chécale quelón. Chequelón, lo lolón, chequelón, quelón, chequelón la galón, Me gusta que tú me bajes está muy cachona, tiene un suave que está cabrón. Me levanta con ansia para que la el amor. La llevo otra galaxia siempre con su delincuente. La chica tiene un piquete cabrón, ella no de gente. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque lonche, que lo lo lonche, que lo que lonche, que lonche, que lo lo lonche, que lo que lonche, que lonche, que lo lo lonche, que lo que lon. Me gusta que tú te me bajes ese pantalón. Yo, yo, yo, yo, yo. Oye, que lo que. La mujer es activa para que mueva la nalga. Tú estás claro, ¿verdad? Yo, ah. Que lo que, que lo que, que lo que. Bla, bla, bla, bla. Ahí bobo, ahí bobo. Ah, es mentira.